כן, ויעש משה כאשר ציווה אדוני, ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה, ויבשל את משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל.